Ինչպես եղավ, որ հայտնվեցիք Արցախում, արդյոք մինչ այդ Արցախից տեղեկացված էիք եւ այս Գողտրիկ գյուղում արդեն 15 տարի աշխատում եք, տնտեսություն ունեք, անկասկած կային դժվարություններ էլ եւ միջև այսօր էլ երևի կան ինչպես է հաղթահարում ինչ լավ կողմերով է ձեզ համար բացվել Արցախը նաեւ ուրեմն մենք Սիրիա, Լիբանան բայկարող դղեկ էինք Երբ որ Ղարաբաղը ազատագրվեցավ, սկսանք լսել, որ Ղարաբաղը ուզում են ժողովուրդ լեցնել, ժողովրդի բագաս կա։ Մեր բայկարը ավարդին էր այն ժամանակ։ Ուրեմն ասենք մեր ցանկի վերջը այս փողոցները օդար երկրին չանցնենք։ Կոնե օկտագար դառնանք, 4-5 ընտանիքով եկան ճիշտ ասած։ Հիմա գյուրի մեջ չկան իրենք, ուրիշ տեղեր են։ Ես դիմացա։ Մենք եկանք, որ մի գաթիլ ճուր տնենք այն ավազանի մեջ, որ Գարիկ ուներ այն ժամանակ ուզում էին Արցախը մարտ լցնել։ Մենք չենք գիտեր վերապնակիչ ինչ է, վերապնակիչական գյուղ ինչ է, այդպես վարչություն կա, այդպես ծրագրեր կա, մենք ադի չենք գիտեր։ Մենք այն նպատակով եղա, որ մեր ընդեղի ցանկը պատկերացնելով, ասենք մի աղբյուրիքով, այնտեղ փլադակներ շատ կա, ասում են չեմ կերել։ Մի դուն գնորոք են, կնստենք եւ մենք մեզի դանդեսություն կստեղծենք, աղբյուրեն ջուր կքաշենք, այսինքն փոմփով եւ գյուղատնտեսություն կաշխատենք։ Բայց վերջի օրերին, որ թուղթեր ենք սարքում, թե սպանադուն կնում գալիս էինք Հալեբ, Մեզ մի հատ քարտ ներկայացրին, որտեղ իմացան, որ մեր միտքը Ղարաբաղ կալ է, ոչ թե Հայաստան։ Ասեն գարակ այս մարդու միջոցով հանդիպեցեք եւ ցեզի դասավորը ինքը Ղարաբաղ եթե ուզում եք երտակ։ Մենք այն ժամանակ չստինք, այո, ուզում ենք երտանք, ասինք մեր ընկերներն են ուզում երտանք, այսպես սուտ խոսեցանք, հələ չենք գիտեր մանրամասնություններ որտեղ։ Գուսակցական բայկար գար, ասի ընդունված է, ասի ընդունված չէ, ում ուզում է իմպերեն հadoop գուսակցության մարդիկ ուզում է իմպերեն։ Այսպես բայկար գար, մենք գսի դսած։ Ուրեմն այդ մարդուն հանդիպեցանք, այդ մարդը սավ լավ կարման գերտակ, որ մենք անեն գործի սկսիկ, մենք ասիկ, որ մենք ենք որոշում կարնան գերտանք, ծմրան գերտանք։ Քեզ համար ինչ դիմացում էր։ Ցուրտ է, փայտը դել գուզ, ես ուզե, այնտեղ ոնց են ապրում, մենք էլ նույնը գաբրինք։ Ես ուզում եմ հիմա երթալ։ Ես թուղթերը սարքվեց, այո, մենք նոյեմբեր 26-ին Հայաստանից ենք եւ Թեգդեմպեր երկուին էս գյուղն էինք։ Այս գյուղը քիչած պետք է շտայք հյուրանոց, հյուրանոց քիչան ցանոթ ելավ խնացախ գյուղեն, իջան գերեստում մնացին 3-4 օր, 4 գիշեր եւ փոխադրվեցանք այս գյուղ, եւ սկսանք այս ժողովրդի պես չարչարվել։ Ճիշտ ասած զարմանում ենք, որ ինչպես են ապրում ստեղ։ Մենք չենք գիտեր վերապնակիչ են, ինչ կնշանակի վերապնակիչ, այսինքն դա էլ չենք գիտեր։ Հա դու մի ասա ստեղ ընդեմ մարդիկ մեկը դուն ունի, մեկը ցանկություն ունի, մեկը էսա, մեկը այնա, բերում լսում են միտեղ։ Մենք այդպես բան չենք գիտեր, չենք ալ լսած։ Մենք արդեցինք, դե, մն դու մը սարկես կնստես, չեմ գիտեր ինչ գործ հետ չկա, երբեք չկա գործ։ Գյուղատնտեսությունով պիտի սպառվես։ Ինչ սպառվենք, հա դե սպառվեցանք։ Կիմացանք, այո, բայց բայց դա ես չեմ ասի որ ամեն ինչ լավ է։ Եթե ամեն ինչ լավ է, ասեմ ես իմ ժողովրդից տավաճանած կլամ։ Հիմա գամած գամած հարցումներուց մեջ ես կարող եմ փողոքներ ասեմ, բայց ասել չէ որ ես Ղարաբաղը չեմ սիրել կամ հայրենիքը չեմ սիրել։ Ես չեմ եկած մինակ ու մինակ մեկ բանի համար։ Ես եկած եմ թե ժողովրդի հետ գիսվելու ուրախությունը, դխրությունը, որովհետև այստեղ նահատակած աշխարհ է, 5000 նահատակ կռիվներուն կամ ավելի փլատակները աշխարհը սադերուն քյուղերը քան տված են մենք ալ եկած ենք դիստին թե իրենց ուրախությունը ուդում խոմում քեֆենք անում ամենին եւ թե իրենց տխրությունը որ իրենք գործրել են շատ մը հարազատներ շատ մը այսպես ասած ոսկի դրակներ կամ ոսկե ընտանիքներ ոսկե հայեր հին հայեր Այն ամենայնիվ դիմացել եք ինչպես ինքներդ եք ասում, հաղթահարել եք շատ-շատ դժվարություններ եւ հիմա արդեն կարելի ասել ոդքի կանգնելուն եք տնտեսություն, նաեւ ինչ որտեղ ժողովրդի հետ եք համակերպվել, արդեն հարազատացել։ Դե բնական է 15 տարի վարավորում, այո, այսինքն վերապնակից գյուղսելով շատ հեշտ բան չգարցես։ Այսինքն հարուստները, ուսյալները չեն կարող այսպես գյուղ բնակվել։ Միշտ աղքատն է, անդեր անդիրականնա այսպես մարդիկը հավաքվում բաքուից ադրբեջանից փախստականներ ամեն տեսակը կա այսինքն հեշտ չէ այս մարդկանց հետ շփվելը տարբեր տեսակ տարբեր տեսակ է մարդիկ ուրիշ մագարտակի են, ուրիշ հասկացողություն ունին, ցանկ ապրելու համար ուրիշ ծեմ մտածում են։ Մենք պիտի աշխատենք, շահենք եւ ուտենք։ Եվ ինչքան գարանք մեր տրասին էլ մի բան տանք։ Այսինքն սա լավ գործ է, եթե կա։ Բայց դժվարություններով շատ ենք հանդիպում Ղարաբաղի հողը։ Ես գազեմ բոլոր հայության համար, ոչ թե մեզի համար, շատ թանկ է, որովհետեւ հայությունը մի 700 տարի հաղթանակ չի տանում։ Մենք արդյոք սահման պայքարեր ենք որոշ գազམ་ակերպության անդամ են, բայց ելի մենք հող չգրցանք ազատագրել։ Հող ազատագրվեցավ 7-8-9 տարի վերջ Մինակ Ղարաբաղը։ Սա առաջի հաղթանակն է, որ նույնիսկ աստեց հայության հոգեբանության վրա։ Բարոյական աստեց իրենց։ Օ, մենք կան կարանք հաղթենք երբ սենց սپانալ կաշխարը, որտեղ մորցած էին հաղթանակները հող ազատագրել, հողի դերելալ, միշտ գործեր են, գործեր են, գործեր են, զոհեր, այրոններ, ճարտեր, ամեն ինչ, որոշ կուսակցություններ տավատությամբ, որոշ մեր ժողովրդի հոգեբանությամբ, այսինքն այն չէր, բադրաստ չէին, կամ գլուխները այն չէր, այսինքն ղեկավարությունը, որոշ որոշ հարցեր, պատմություններ շատ կա հիմա մանրամասնության չի մտնամ, բայց սա հաղթանակ էր։ Մարտագետ մի հատ հերոս կա, ասել է, սա Հայաստան է ու վերջ։ Այսինքն այդտեղ վեճ չի գալու։ Ազատագրված հողի, հողի վրա ենք մենք, ապրում ենք դեր ու դիրագա։ Սա բառը մեզ նշանակություն ունի, եթե ժողովուրդ իմանա այդ մարդը ինչ ասել։ Այդտեղ ատեն վեճ վիճականություն չի դա։ Մենք հարյուրավոր դարիներ վերջ հաղթեր ենք, հողի վրա ապրում ենք, մեռնա եւ զիջում չի գա։ Մենք էլ Եկեր ենք, այո, մեր տարիքը մեծացել է, բայց մի գուցե, մի գուցե մի բանով օգտակար դառնանք։ Մի երկու հոգի ենք եկած ենք, այո, մեր ընտանը, ես եւ Տիգինս ենք, հա։ Եվ այս երկու հոգին ալ թիվ է։ Գաթիլ, գաթիլ, դեդը գլազով, լիճը գլազով, չեմ գիշատան, այո։ Ես ցանկություն իմ որ ասեմ ես հարցազրույցին ամեն մարդ չի կարստեղ, այո, բայց շատ մարդ կուկա շատ մարդու կա, ամեն մարդիկ կա, բայց շատ մարդու կա, եթե արդները ստեղծվի գազմագերվի ստեղի կյանքը։ Մի քիչ պիտի ավելի հեշտ դնդեսություն ստեղծվի, այսինքն ստեղ երկու հարց կա։ Դաստիարակչական հարց եւ դնդեսական հարց։ 16-րդ տարի սա ստեղ եմ, դեռ մինչև հիմա, որ կյանքը շատ բարելավեցավ, ես որ նոր եկա, շատ կյանքի մագարտակը ընկած էր տնտեսության չնկա։ Հիմա որ այդքան բարելավեցավ, առաջ են գնում որոշ բաներ ստեղծվում, դեր մինչև հիմա լսում են ժողովրդին, այսինքն որոշ անհատներու, «Ա տքած ունեմ ստեղ ինչ կա, չէ գնում եմ Ռուսաստան, չէ գնում եմ ստեղ»։ Բեդությունը, ժողովուրդը, ամեն գազագերբիչները, ամեն օրգանները պիտի աշխատին, որ այդ բառը վերանա։ Թքածուն եմ, գնում եմ, Պիտի ստեղծվի մի բան։ Սա ամենում պատասխանատվությունն է։ Ամեն հանցանքը բեդության վրա գտնվի։ Միշտ բեդության պիտի փողոքենք մենք։ Կարո՞ղ կանաց թող գազմագերբեն, որ ժողովուրդը գարա ստեղ ապրի եւ ուրիշին բերի քաշե բերե։ Կոնկրետ ինչով եք զբաղվում այն այգիներ ունեք։ Մեր հայատը 2000 մետրը մեջը գոմեր կան, դունին սենյակ եմ ավելցրել, ես եմ արել աբզիկ ցերեմիկիչ, պանչարեղեն կառնան փորձում եմ անել մեր դունին համար, այսինքն ուտելու համար։ Իսկ իրացնել հնարավոր է։ Չէ, սա շատ փոքր հող է իրացնելու համար։ Չեմ ալ մտածած այդպես բան դունի համար, ընդառավես դունի համար, ուտելու համար, չորացնելու համար, բանգաներում է փակելու։ Թեթև մետե մեկ երկու օքին ինչ փակենք, այսինքն 10 <laughs> օքնոց ընդանիք։ Իսկ որպես եկամուտ։ Եկամուտ մեկ երկու երեք խոզ ենք պահում, մեկ երկու հորտ, կովերուն հորտերն ենք ծախում, մի քիչ դժվարության մեջ ենք։ Ճիշտ ասած, բանջարներ ունեմ, շատ թղթակիցներ եկան կամ օրգաններ են վարչակազմ են կամ որոշ օրգանները եկան դուները նայեցան ինչ դժգոհում եք ինչ եք ուզում ասեցինք մեր բոլերը որ ստանցներ ենք տունը, մենք ուշադրություն չենք գրած, գործազված բոլ են դրած, դախտակ են դրած գետինները։ Ինչ որ աղդամից քանտած կամ հինդուներից քանտած բերած դրած են եւ խոնավեր դունը երևի 1-2 տարվա մեջ փտտեցավ։ Ես իմ ամեն տարի նորոգություն մեջ եմ դախտակ առնել են հոգիս ելավ եւ առած դախտակները սպարակ են չի դիմանում։ Ես պահանջ ունեմ որ շինարարության նախարար Տոմար Տուգագի կոնե իմ բոլերս չեմ գիտեր 15 տարի վերջ ասում եմ, շատ եմ ասել, բայց մանրմունոր, հիմա արդեն ձեր միջոցով միգուցե դուք կհասցնեք այս բանը շինարարության նախարարություն չեմ գիտեր, ես այո, բանջ ունեմ, որ իմ բոլորս վերանորոգեմ։ Հուսամ խնդիրները շուտով կլուծվեն ձեր։ Խնդիրներ չեն, խնդիրներ չեն։ Հայրենիքը թանկ է, այսինքն ըստեղ դիմանալ ապրիլը պիտի վճարես։ 1 կիլո կարտոշկար արդեսնեկինը պիտի վճարես։ Էլուր մնաց հայրենիքը բահելը, այսինքն շատ թանկ պիտի վճարենք։ Մենք կող ենք ամեն ինչով, այո, հայրենիքը այսպես հեշտ չի բախվի։ Պիտի դու գաս, պիտի չարչարվես, դարիքս առնում եմ, սրտի պատմություն եմ, այն ցանր գործերը չեմ կարողանում անեմ, այս այնա, խնդիրներ շատ ունեմ, բայց Ասել չեմ, որ նստած եմ հիմա մենակ փողոքելու համար կամ մենակ պահանջներ անել, չէ։ Ես դեռ ռադիոյի միջոցով, այսինքն գիսվում եմ ժողովրդին հետ, որ իմանան, որ Քաղաք ապրելը մի բան է, գյուղ ապրելը մի բան է, այս մարդը լավ է, այն մարդը միջակա, այն մարդը վատ է։ Հապիտի նկատի առնվի եւ հետաքրքրությունը ստեղծվի, այսինքն վերի օրգաններում մեջ, որ խնդիրներ ունի ժողովուրդը։ Պետք է այցելեն, պետք է նորոգեն, պետք է ցերկ մտան, օգնեն, այսինքն ես չեմ ասել փողերը թողքան թափեն մեր գլխին։ Մենք աղքատ ապրող մարդ ենք, աղքատ եղել ենք, աղքատալ գնում ենք, բանջարներ չունենք ոչ մի ադեն, որ ձերքերից չհասնում, այնքան տախտակ եմ արել դրել չմքեր, այսօր քաչալերվում եմ եւ քեզ ասում եմ քո ռադիոյի միջոցով, որ իմ բոլորս թողքան ցարքեր, եթե գարում են։ Ինչ կցանկանաք հենց արդեն երևի հարազատ դարձած Վազգենաշենի համար, այս գյուղի համար, ընդհանրապես։ Ինչու՞շտ Վազգենաշենը հadoop գյուղ չի։ Վազգենաշենն այն նույն հայերն են, այն նույն ժողովուրդն է, հա, հավաքատու ժողովուրդ, ասեմ կերինչա, բայց ամեն մարդ գյուղ ապրելու համար պիտի ունենա ջուր։ Ջուր ապրողը պիտի ջուր ունենա։ Եթե ոչ ինչով ապրի այսինքն։ Մենք այսօր անասուններուն ջուր դալիք չունենք։ Պետք է դուրս հանենք, ես էլ դուրս հանող չեմ, ներսն եմ բաղում իմ անասունս։ Գորմով եմ բաղում, գաբված եմ բաղում, հա։ Ջուրը գալիս է 1 ժամ հիմա, օրինակ։ Արդու մեկ ժամ երի գոնը մեկ ժամ չեմ կերին, արդեն երաշտակ տարի երես տարի մի քիչ ջուրը քաշվեցա։ Չեմ կարող հասցնեմ մի բան չրեմ կամ թե գովերուն կամ խոզերուն լագը կամ ջուրը շատ պետք է, այսինքն անասուն բահող մարդուն կամ բոստանանող մարդուն։ Շնորհակալություն հաճելի անկեղծ զրույցի համար։ Գյուղին վարգավաճում եւ անշուշտ գյուղաբնակների կյանքին էլ վարգավաճում։ Երևի եթե խնդիրները թե կամած կամած ասում են, ասում են եթե երեխան չլա, մայրը գարդ չդար իրեն։ Այն ժամանակ կիմանա որ սոված է երեխան։ Հիմա մենք ալ մեր ցայնը հասցնում ենք, որ հետաքրքրում է, այս ժողովուրդը չբախչի նստեղ մնան եւ զարկանա այս գյուղը, այս շրջանը։ sauce. 1995 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունից Եղեգնադորի շրջանից որպես վերաբնակիչ տեղափոխվել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի շրջանի Գյուղլիսագոր, ուր մինչ այժմ ապրում ենք, արդեն 22 տարի է։ Ընտանիքով ենք տեղափոխվել, եկել ենք ստեղ, մեզ տրամադրել են բնակարաններ, աշխատանք, օգնել են առաջիկա ժամանակաշրջանում մեզ սոցիալական վիճակներս լավ չի եղել, օգնել են ղեկավարությունը Այնուհետև կամաց-կամաց մենք ոտքի ենք կանգնել, հարմարվել ենք պայմաններին։ Բոլորս աշխատում ենք, հիմիկվա կյանքը չի կարելի համատել առաջվա կյանքի հետ։ Հիմա լրիվ ուրիշ փոխված աստեղի աշխատանքներ, մտնոլորտներ։ Գյուղում ունենք մշակույթի կենտրոն, որտեղ ես եմ աշխատում ակումբի վարիչ։ Բոլոր երիտասարդներն էլ, մեծերն էլ, փոքրերն էլ իրեն ժամանակը տրամադրում են մշակույթի տանը։ Ունենք նարդի, թենիս, երաժշտական ուսուցիչ ունենք, հետաքրքիր անցկացնում ենք ժամանակները, նշում ենք բոլոր տոնական օրերը, վերջի միջոցառում եղել անկախության 26-րդ տարեդարձը, մեծ շուկով նշել ենք, նշում ենք դպրոցի կազմակերպիչների հետ, խմբավարների հետ, շատ հետաքրքիր է ասում, մասնակցում ենք Շուշիում կազմակերպող բոլոր խմբակներին, միջոցառումներին, դիսկոտեկաներին, ստանում ենք պատվոգրեր, Երիտասարդներին այստեղից ճամփել ենք ճամբար, գնացել են մեր երիտասարդները, ընդեղից նույնպես պատվոգրեր են բերել, առաջ տեղը ստացած պատվոգրերով վերադարձել են, եւ ինձ թվում է, որ հիմա մեծ նիշը դրված է գյուղական համայնքների վրա, որ զարգանա գյուղերը, մշակույթը ավելի լավ զարգանա։ Եվ մենք որ ղեկավարությանը դիմում ենք առաջին հերթին մեր գյուղապետը Գագիկ Նասիբյանը մեզ ամեն ինչով ընդառաջում է, որպեսզի կարողանանք այդ աշխատանքները ճիշտ եւ ժամանակին կատարենք, թեկուզ նյութականով ինքը օգնում է, որ մենք առաջ գնանք։ Մարգեր ենք անում, անասուն ենք պահում, աշխատում ենք, երեխեքը մեծացել են, մեզ օգնում են։ Ներկապահին փայտ ենք անում, որպիսի ձմեռվա վառելա փայտ ունենանք։ Եվ համատեղում եւ մշակութային կյանքի եւ գյուղական սովորական առօրյայի, այսինքն տնտեսություն վարել, այգի մշակել եւ միաժամանակ չմոռանալ մշակութային առօրյայի մասին։ Գյուղում մի քիչ դժվար է այդ առումով, բայց այն Այնուամենայնիվ ավելի հետաքրքիր է մեզ համար, որպեսզի աշխատանքից հետո ինչ որ գիտենք մի աշխատանք անցնում ենք զրուցում, թարմանում, խորհուրդներ տալիս, ինչ որ նորություններ իմանում, եթե այդ մշակութային կենտրոնը չլիցնում ավելի դժվար կլինի միշտ ընտանեկան խնդիրներով եւ հողագործությամբ կամ դաշտեր զբաղվելով։ Նաեւ ծրվելու այսպես։ Այո, ահա, ուրախանում ենք նույնիսկ որ ինչ որ միջոցառում ենք անում կամ հավաքում մեզ համար ուրախություն է, մեկս մեկին կանչելով, թեկուզ հերրախոսակապի միջոց միջոցով հավաքում ենք, միջոցառում։ Հետաքրքիր անցնում է։ Մենք մեր մեջ դիսկոտեկներ են կազմակերպում, թենիսի մրցումներ։ Ու բացի այդ էլ հետաքրքիրներն է, որ մեր գյուղապետը, որ միջոցառումներ են կազմակերպում, ինք իր կողմից խրախուսանքներ է բերում, թեկուզ պատվոգրերով, թեկուզ ինչ-որ մի բանով խրախուսում է հաղթող մարդկանց։ Գյուղը վերաբնակեցված է, բնականաբար տարբեր մարդիկ են, տարբեր մշակույթի կրողներ են։ Հեշտ է հարմարվել ընդհանրապես, հեշտ են մերվել իր իրար հետ։ Գյուղի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ սովորաբար քիչ են ու միմյանցից տեղյակ են անընդհատ միմյանց հոգսերին, ուրախություններին։ Մեր գյուղը մի նշանաբանի, բոլորը մեկի, մեկը բոլորի համար։ Թե նեղության պահին, թե ուրախության պահին, բոլորի դժվարությունները մեկա, ուրախությունները մեկա, բոլորս մեկս մեկին հասնում ենք եւ հետաքրքիր գիտեք որնա, որ թեկուս տարբեր տեղից են եկել, բայց բոլոր ընտանիքներն իրար հետ սերբ կապի մեջ են տարբերություն չկա։ Հենց գիտենք, ստե ապրել ենք, ստե ծնվել ենք, շատ հարազատ է մեր համար։ Դժվար է գին լինել գյուղական միջավայրում կնոջ հոգսերը հայ իրականության մեջ ավելի շատ է Ուրեմն այնպես ասեմ, մենք ստեղ աշխատում ենք, թե կանացի, թե տղամարդի հավասարապես գյուղա աշխատանքա բնականաբար օգնում ենք տղամարդկանց անում ենք, բայց միևնույն ժամանակ մեր կանացիությունը պահում ենք։ Միշտ հիշեցնել ենք տալիս, որ մենք կին ենք։ <laughs> Եվ շատ ուրախ եմ հաճելի է, որ կին ենք, վարվելաձևել կա, քնքշություն կա, կանացիությունը միշտ մնում աստեղ։ Այսինքն անկախ միջավայրից ամեն ինչից, ամեն ինչից մենք մեր դիրքում ենք։ <laughs> Ինչ կցանկանայի գյուղի համար։ Արդեն 2 տասնամյակից ավելի ապրել եք, ինչպես ասում եք, հարազատացել է ձեզ, հա։ արդեն ձերն է, չնայած բայց ձեր ծննդավայրը չէ։ Հենց այս գյուղին, որտեղ դուք ձեր կյանքի ավելի քան 20 տարիներ ապրել եք, ինչ եք ուզում որ ավելանա Ուրեմն ես որ եկել եմ 95-ին մեր երեխեքը 3 տարեկան, 1 տարեկան եղե, աղջիկս էլ ստեղա ծնվել։ Ես շատ կուզեի արդեն իմ մեծ տղես 25 տարեկան է, այն մի տղաս 23 շատ կուզեմ հիմա այդ գյուղում բնակարաններ կառուցեն, այդ երիտասարդները ամուսնանան, զարգանան, մնան ավելի շատ լինենք, հաբախնված ու ուժեղ լինենք, ավելի լավն ենք կլինի, որ բոլորիս երեխաներս դե տուն լինի, ավելի աշխատանք մի բան ստեղծեն, մնանք ստեղ։ Շնորհակալություն հաջողի զրույցի համար։ Թող բոլորի ցանկությունները իրագործվեն եւ գյուղը գնալով բարգավաճի։